loidoreis me cace cephale staurotheies kakos poieis kai ukoidas hoti usum fereisoi diati ότι εγώ eugenes anthropos eimi sude achreios doulos sigen eche theleis un mathein uk eimi soi isos uk epitheta thelo θέλω μαθέιν πότερον δούλος έιναι ε απελεύθερος. Ου δίδω μισόι λογισμόν, δια τί, ότι ουκ ει αξιος. Άγομεν προς τον κύριον σου, του χόν, εγώ γαρ ευγενές πάζιν γνώριμος καί οικο δεσπότες. Φαίνεται από τες όψεο σου appello menhei meis